bir kun kelib ummat dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar biz jihod qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar ustozimiz Shahid Muhammad Tohir Faruqning iymonlashuv darsiga marhamat. Bugun jang qilmasa, ertaga qilar. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Urfonlik mevasi shu avlod ko'rar. Bismillahirrohmanirrohim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وقائد المجاهدين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh <clears throat> o'zbekiston islomiy harakati 2001 yil amerikada bo'lgan nyu york va vashington g'azvasidan keyin butun insoniyat ikki safga ajralgan vaqtida bu Mavaravun nahridan Afg'oniston diyoriga hijrat qilib kelib, diniga amal qilib kelayotgan muhojirlar o'zlarini saflarini islomiy imoratni safida ekanligini e'lon qilishdi va bu islomiy imoratni himoyasi uchun avvalgi saflarda turib Afg'onistonning shimolida va janubida va Afg'onistonning poytaxtida mana bu imoratni himoya qilishdi va bu himoya qilish yo'lida o'zlarining iymoniy vazifalarini bajarishdi va hozirda ham Alloh subhanahu va taoloning tavfiqi bilan mana bu saribiylar yurishiga qarshi Afg'onistonni janubi va shimolida jihodiy faoliyatlarini davom ettirishyapti va mana bu haq bilan botilni o'rtasidagi mana bu jangda O'zbekiston Islomiy harakati arab va ajam mujohidlari bilan yelkama-yelka turgan holda bir xandaqda, bir sangarda islomni va islomni sharafini va musulmonlarni diyorini himoya qilgan holda jihad qilishyapti va qo'shimcha mana bu Afg'onistonni yon qo'shnisi bo'lgan Pokistonda davom etayotgan jihodiy faoliyatda ham birinchilardan bo'lib mana bu diyordagi musulmonlarni va islomni himoya qilish yo'lidagi jihodda ham O'zbekiston islomiy harakatining a'zolari birinchilardan bo'lib tashabbus bayrog'ini qo'lga ko'tarib alhamdulillahi robbil alamin mana bu ikki jabhada mintaqada xosatan afg'oniston va pokiston diyorida bo'layotgan jihodiy faoliyatda alhamdulillah o'zlarini iymoniy burchlarini vazifalarini davom ettiryaptilar va bo'lib o'tgan bu muddat mobaynida e, O'zbekiston Islomiy harakati o'zining saflarini mustahkamlab, o'zining tajribalarini orttirib va o'zini safiga yangi-yangi islom ummatini rijollarini jalb etgan holatda o'zini bergan shahidlarning o'rnini to'ldirdi va to'ldiryapti va alhamdulillah islom ummatini barcha yaxshi va yomon xursandchilik va xafachilik kunlariga sherik bo'lgan holatda o'zini kurashini davom ettiryapti. Xosatan Afg'onistonning janubidagi juda ko'p islomiy imorat qo'lga kiritgan toliblar e, mintaqasida mujohidlarimiz alhamdulillah o'zini e, jihodini davom ettiryapti va Pokistonda Vaziriston mintaqasidan boshlangan jihod to buyog'i Xitoyni va buyog'i Hindistonni chegarasigacha bo'lgan mujohidlarning e, g'alabalariga alhamdulillah shirik bo'lgan holatda O'zbekiston Islomiy harakati o'zining oldiga qo'ygan maqsadi uchun harakat qilyapti va alhamdulillah bu yo'lda e, zarracha suslik, zarracha chekinish, zarracha o'zini tanlagan yo'lidan chetga chiqishlik sodir bo'lmadi alhamdulillah. Harakat o'ziga ishonib topshirilgan shahidlardan omonat qolgan bu harakatni ko'z qorachig'idek asrab o'zini yo'lida davom etyapti. Alhamdulillah va Alloh subhanahu va taolodan mana bu harakatni islom ummatini safida istiqomat qilishligini so'raymiz islom dini bugun o'zining g'ariblik davrini boshdan kechirayotgan bir vaqtda bu rasululloh sollallohu alayhi vasallamni otamiz va onamiz u kishiga fido bo'lsin kofirlar tarafidan masxara qilinishligi bu kofirlarni g'ururini eng baland cho'qqilardan bittasi hisoblanadi. Kofirlar nafaqat Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni masxara qilishlik, balki Qur'oni Karimni behurmat qilib, ustiga bavul qilishlik bilan butun dunyoga internet boshqa axborot vositalari orqali mag'rurlanib, faxrlangan va islomiy shiorlarni oyoq osti qilishlik bilan muqaddasotlarni bosib olishlik bilan masjidlarni vayron qilib haqqa buyuradigan payg'ambarlar vorislari bo'lmuş haqiqiy ulamolarni shahid qilishlik bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ummat bo'lgani uchun qatl om qilinishlik bilan yoki u kishining ummatlari bo'lmish bizlarni shar'iy opa singillarimiz bo'lmuş muslimalarni nomuslarga tajovuz qilishlik bilan o'zlarini kufr tug'yonlarida davom etishyapti. Albatta bu birinchisi ham emas. Toyinki ummatni islomiy xilofati bo'lmas ekan, xilofat zamonida bir muslima ayolni kofirlar tarafidan bir shapaloq, bir tarsaki urushlik evaziga butun ummatni oyoqqa turg'izadigan xalifasi bo'lmasa ekan yoki bir muslima ayolni yozgan maktubi bilan o'zini jarohatlangan qoni bilan maktub yozib islom ummatini o'zini himoyasiga da'vat qilgan vaqtida Muhammad ibn Qosim rahimahulloh boshchiligidagi lashkar kelib Hindistonni fath qiladigan zamonlar qaytib kelmas ekan, bu kufr tug'yoni o'zini tug'yonida davom etaveradi. Kufr har har zamonda islom ummatini g'ayrati bormi yo'qmi? Islom ummati o'lganmi yo hali ham nafas olyaptimi? Buni bir tekshirib ko'rishlik uchun mana shunday kufr ishlariga qo'l uradi. Chunki islom ummati 100 yildan bos juda ko'p narsani qo'ldan berdi. Baytul Maqdis bundan 100 yil oldin yahudilarning qo'lida emas edi. Balki 2-jahon urushidan keyin yer yuzida vatangado bo'lib yurgan mal'un yahudiylar kelib Falastinni bosib oldi falastin birinchi bizni qiblamizni uni bosib oldi andalus ketganiga-ku 700 yil bo'lyapti buxoro qo'ldan ketdi islomiy xilofat bo'lgan turkiya qo'ldan ketdi ummat mana shu 100 yil mobaynida xuddi behush qilib qo'ygan kimsa singarin jasadini qaysi bir bo'lagini parcha-parcha qiladigan bo'lsa jasadidan ajratib oladigan bo'lsa ham his qilmaydigan holatga kelib qolgan edi. Lekin Allohga hamdlar bo'lsinki, aytib o'tdik, Sovet imperiyasini mag'lubiyatdan keyin islom ummati yana o'zini uyg'onish bosqichiga qaytdi. Alhamdulillah ummat oyista-oyista uyg'ondi. Biz agar zamoni saodatga qaraydigan bo'lsak, zamoni saodatda sahobiylar o'zlarini iymonlarini faqat tillardagina isbot qilib qolmay, balki la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh kalimasini amallarida isbotlashdi va juda ko'p o'rinlarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni obro'larini, u kishini jasadlarini himoya qilish yo'lida sahobiylar jonlarini qurbon qilishdi. Bugun yana ummat uchun bir imtihon keldi. Mana bu bo'layotgan Qur'onga hurmatsizlik, islom muqaddasotlariga bo'layotgan behurmatlik va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni qilinayotgan masxaralarga bugun ummatman degan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni shafoatlarini umid qilgan 1 milliard u yuz million musulmonga imtihon keldi. O'zini iymonini isbotlashlik uchun bugun fursat keldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makkada Makka mushriklari tarafidan ozorlarga uchragan vaqtda Makkadagi musulmonlar o'zlarini qalqon qilishar edi. Toifga chiqqan vaqtlarida toshbo'ron qilingan vaqtlarda Zayd ibn Harisa radhiyallohu anhu o'zini qalqon qilib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam himoya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hijrat qilib chiqib ketayotgan kunida Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu u kishini yondan ajramasdi. Bir bor oldinga choptirardi o'zini tuyasini, bir bor orqaga orqada qolardi. Shunda Rasululloh sallam so'radilarki, "Bu nima qilganingiz ya Abu Bakr?" deganda, "Agar dushman oldindan kelsa, avval men halok bo'lay. Avval men dushmanni zarbasiga uchray, orqadan kelsa orqadan men men uchray zarbaga deb o'zlarini qalqon qilardi. yoki Rasululloh sallam Madinaga hijrat qilib ketayotgan vaqtida g'orga kirishgan vaqtda har bir g'orni teshigiga Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu qo'llarini tiqib shu yerda bir Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ozor beradigan bir ilonmi, chayonmi, bir hasharot gazanda bo'lmasin deb o'zlarini o'zlari fido qilgandilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni Uhud kunida sahobiylar jonlarini qalqon qilib himoya qilishgan edi. Abu Dujonatul Ansori radhiyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kelayotgan kamon o'qlariga, nayzalariga o'zlarini jasadlarini qalqon qilib, xuddi tipratgan badallarni hamma joyi nima bo'lib ketgandi? Mana bu dushmanning o'qi bilan mana shunday tipratganga o'xshab ketgan edi. yoki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga urilingan qilich zarbasiga Talhat ibn Ubaydulloh radhiyallohu anhu qo'llarini tutib, qo'llari uzilib ketgan edi. yoki Rasululloh sallallahu alayhi vasallamni juda ko'p o'rinda jonini qalqon qilib sahobiyalar qurbon bo'lishgandi. Xosatan Badr kunida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ko'p Makka da azor berib haqorat qilgan Abu Jahlga qarshi Madinalik ikki ansoriy yosh yigit Ma'az va Muawiz radhiyallohu anhuma Bular Abdurrahmon ibn Af ularni o'rtasida turganda so'ragandilarki, "Ya amaki, siz Abu Jahlni taniysizmi degan vaqtida u kishi hayron bo'lib nima qilmoqchisizlar deganda biz eshitdikki bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga Makka da shuncha ko'p azor berar ekan. Bugun agar bizni ro'baramizdan chiqib qolsa, agar biz najot topsak, agar Abu Jahl bizdan qutulib qolsa, biz najot topuvchilardan bo'lmaymiz deb turib, bular ikkovisi o'zini quloq bilan eshitgan emas. balki boshqalar rivoyat qilganidiki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni Abu Jahl haqorat qilardi degani uchun bular nima qilishdi o'sha kuni jonlarini qurbon qilib bittalari shahid bo'ldi, bittalari jarohatlanib Abu Jahlni qatliga sabab bo'lishdi. Demak, annabiyyu avla bil mu'minina min anfusihim. Nabiy Muhammad sallallohu alayhi vasallam mu'minlar uchun ularni jonlaridan avloroqdir degan oyatga amal qiladigan kun keldi. Ya'ni bugun mana shu kufr xohu Daniya hukumatı bo'lsin, ha Hollandiya, bular bitta ittifoq bular. Bular salibiylar ittifoqi Amerika boshchiligidagi islom diyorlariga bostirib kelyapkan.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 va rasulidan va Allohning yo'lidagi jihoddan suyumliroq bo'ladigan bo'lsa, Allohning azobini, Allohning balosini kelishini kutaveringlar. Alloh fosiq itoatsiz qavmlarni hidoyat qilmaydi deb Alloh subhanahu va taolo nima qildi? Bizlarga tarozini bir pallasiga mana shu 8 ta narsani qo'yishlikni tarozini boshqa pallasiga Allohu Rasuli va jihodni qo'yib, har bir kishi o'zini iymonini o'lchab ko'rishlikka Alloh taolo nima qildi? Ixtiyoriy tarozi berdi. Agar mana shu 8 ta narsa suyumliroq bo'ladigan bo'lsa, albatta u kishi fosiq, Alloh taolo unga Alloh o'zining azobini yuborishligini kutaverishligini xabar qildi va u qavmni Alloh taolo hidoyat qilmasligini Alloh taolo xabarini berdi. Shuning uchun Biz ham o'zimizni mujohidlarimizga vazifa berganmiz. Butun salibiylarga qarshi xossatan Qur'onga hurmatsizlik qilgan va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni masxara qilayotganlarga qarshi birinchi o'rinda, birinchi darajada qo'limizdan kelganicha xof fidoilik amaliyoti bo'lsin, xoh boshqa jihodiy faoliyatimizda bo'lsin, inshaalloh o'zimizni muhabbatimizni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbatimizni isbot qilishlik uchun hozirgacha harakat qilganmiz, bundan buyog'iga ham harakat qilamiz. Va musulmonlarga tavsiyamiz shuki, qo'llardan kelgan ishni qilsin. Hatto e, ana shu Makka da turgan holatda Abu Jahl Ammor ibn Yosir U kishini onalari Sumayya, otalari Yosirni edi Bir narsani so'rardiki, payg'ambarni so'klaring, butlarimizni ulug'lagin derdi. Sumayya radhiyallohu anha yoshi keksa onaxon o'zini iymonini isbotlab nima qildi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni bo'lgan bo'lgan iymonini e'lon qildi oshkor siz haq payg'ambarsiz dedi. va Abu Jahlga qaratib o'zini ham, butini ham haqorat qildi. Shuning uchun u kishi shahid bo'ldi islom tarixidagi eng birinchi shahidlardan hisoblanadi. Bugun mu'min va mu'minalarga imtihon keldi. Bu birinchidan qani ummat tirikmi yo'qmi? Kofirlar buni sinab ko'rmoqchi. Kofirlarga e'lon qilib qo'ymoqchimizki, Muhammadur Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni otasidan ham, onasidan ham, o'zini jonidan ham ortiq yaxshi ko'radigan ummatlari bor. Rijol ummatlari bor. Ular jonini qurbon qiladi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning obro' izzatini himoya qiladi. Alhamdulillah qilib kelyapti. Va bugungi kunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga salovat va salomlar bo'lsin, ota-onamiz o'kishga fido bo'lsin. Alhamdulillah shunday ummatlari borki, o'kishini shunday ummatlarini qo'lida qurol borki, bu qurol na Amerikada bor, na Rusda bor, na Xitoyda bor, na Fransiyada bor, na Angliyada bor, na boshqa kofirlarda bor. Bu fidoilar, istishodiylar, ya'ni jonini fido qiladigan haqiqiy Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni bugun fidoi ummatlari bor. Bu iymon quroli bu. Bu o'zi fikrlaydigan, o'zi yuradigan, o'zi hadafini, maqsadini munjalla borib hadafga oladigan va xohlagan vaqtida o'zini portlatadigan islom ummatini Muhammad sallallohu alayhi vasallamning haqiqiy ummatlari bor alhamdulillah. Bular alhamdulillah xoh tayyorada bo'lsin, xoh kemalarda bo'lsin, xoh poyezdlarda bo'lsin, xoh sayyoralarda xoh arabalar, mashinalarda bo'lsin, alhamdulillah bu fidoy qilishadi va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bo'lgan iymonlarni isbot qilishadi. bu bo'layotgan zulmga, bu bo'layotgan tug'yon kufrga rozi bo'lib turgan yoki bunga qarshi qo'zg'alganlarga ta'sir o'tkazmaydigan, ya'ni uni dardini, alamini yo'qotadigan davolar beryapgan xoin ulamolarga ham aytib qo'ymoqchimizki, ummatni endi uxlatishlikka harakat qilmanglar. Chunki siz xoinlar, ya'ni Amerika tarafidan, kufr tarafidan tarbiyalangan faqatgina o'shalarning roziligi uchun islomiy minbarlarni egallagan xoin ulamolar islom ummatini 100 yil mobaynida uxlatishlikka harakat qildi. Ularga narkoz berdi, boshqa-boshqa, ya'ni shunday so'zlarni topdiki, ularni nomisi toptalsa ham indamaydigan, payg'ambari masxara qilinsa ham indamaydigan kishilarga aylantirmoqchi bo'ldilar va bo'lyaptilar. Lekin endi kech bo'ldi. Inshaalloh ummat o'zini yo'lini topib olgan. Inshaalloh ummat ana bunday xoin saroy ulamolarini aldoviga, ularni jodugarligiga, ularni sehriga uchmaydi inshaalloh. O'zini iymonini inshaalloh amaliy ravishda isbotlaydi. Shuning uchun Imom Buxoriy diyoridagi yashayotgan musulmonlar ham o'zlarini iymonlarini isbotlaydigan kun keldi. Bu iymon aytib o'tdik, o'zini jonini, o'zini molini, o'zini yaqinlarini Allohu rasuli va Alloh yo'lidagi jihodda qurbon qilishlik bilan isbotlanadi. Islomiy jamoatimizni barcha katta yu kichik, erkak va ayol, mu'min va mu'minalariga, musulmon va muslimalariga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh ahli iymon ahli islom ahli hijrat ahli jihod aka ukalar opa singillar alhamdulillah dinning oliy qilishlik uchun din hujumga uchragan vaqtida hozirgi lahzagacha din himoyasida turibsizlar din uchun qurbonliklar berib kelyapsizlar alloh subhanahu va taolo bu amallaringizni o'zi qabul qilsin albatta bizning biror bir zamonu makonga xos bo'lmagan jamoatimiz butun ummatni millatu elatlardan iborat bo'lgan jamoatimiz a'zolariga ba'zi bir eslatmalarimizni ba'zi bir tavsiyalarimizni qilib qo'yishlikni maqsad qildik birinchi alloh subhanahu va taolo o'zining bandalarini orasiga bir qonunni qo'ydiki bu qonun ularni imtihon qilishlik demak biz hayotga alloh subhanahu va taologa imtihon berishlik uchun kelgan ekanmiz Albatta mana bu imtihondan Allohdan so'rashligimiz kerakki, yaxshi baholar bilan chiqaylik. Ya'ni yutib chiqaylik, nainki yutqizaylik. Va imtihonni ko'rib kelyapmiz. Turli-turli imtihonlar boshimizdan o'tdi va kelajakda toyinki nafas olyapmiz. toyinki jasadimizda qon aylanib turgan ekan biz imtihon hovlisida yashayapmiz. Shuning uchun biz o'tgan imtihonlarimizdan agar alloh taolo salomat o'tkazgan bo'lsa allohga shukur qilaylik va kelajakda keladigan imtihonlarga o'zimizni tayyorgarlik ko'raylik ya'ni o'zimizni kelajakda bo'ladigan alloh tarafidan imtihonlarga tayyor holatda turaylik bu mening birinchi eslatmam chunki imtihon bir xil bo'lmas ekan kimlarnidir Alloh subhanahu va taolo boy qilib imtihon qilar ekan. Kimlarnidir kambag'al qilib. boylikka shukr qilgan imtihondan o'tar ekan, kambag'al bo'lib qolgan sabr qilsagina bu imtihondan o'tar ekan. Islomiy jamoatlarni Alloh g'alaba bilan imtihon qilar ekan, mag'lubiyat bilan imtihon qilar ekan. G'alabaga shukr qilganlar imtihondan o'tar ekan, mag'lubiyatga sabr qilganlar imtihondan o'tar ekan yoki alloh taolo kimlarnidir shijoat maydonida imtihon qilib shijoat imtihonidan g'ayrati bilan shijoati bilan o'tar ekanu lekin shijoat maydonidan boshqa maydonda imtihonga uchraydigan bo'lsa misol uchun omonat beriladigan bo'lsa mas'uliyat beriladigan bo'lsa biror bir boshqa bir dunyoviy omonatlar qo'yiladigan bo'lsa u imtihonlardan yiqilib qolar ekan demak biz imtihon hovlisidamiz hammamiz alloh subhanahu va taologa duo qilaylikki bizlarni toqatimizdan ortiq imtihon bilan sinamasin alloh taolo alloh subhanahu va taolo o'zini imtihonlardan salomat chiqishlik nasib etsin ikkinchi tavsiyamiz eslatmamiz shundan iboratki biz doim aytganmiz butun yer yuzida Allohning mulkida ayniki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayniki xulafoi roshidinlar Qur'on sunnatni hokim qilganlar singarin Qur'on sunnatni hokim qilishlik uchun hijrat qilib qurbonlik berib eng azizlarimizni shahid berib hijrat diyorida, g'urbat diyorida soch soqolimiz oqarib, sihatlarimizni qo'ldan berib, turli turli va malomatlarga sabr qilib yuribmiz Mana bu maqsad yo'lida albatta biz o'zimizni ustimizda ko'p ishlashimiz kerak bo'ladi. O'zimizni ana shu da'vat qilayotgan da'vo qilayotgan oliy maqsad uchun tayyorlashimiz kerak bo'ladi. Demak, agar biz yer yuzidagi insonlarni Qur'on va sunnatga amal qilishlikka chorlashlik uchun jihod qilayotgan bo'lsak, shu qur'oni sunnatni avval o'zimizga tadbiq qilaylik qalbimizda bu namoyon bo'lsin jasadimizda namoyon bo'lsin oilamizda namoyon bo'lsin va guruhlarimizda jamoatimizda namoyon bo'lsin chunki alloh subhanahu va taolo marhamat qilyaptiki qaysi bir qavmni har biri o'zini isloh qilmas ekan alloh taolo u qavmni holini isloh qilmaydi dedi Demak biz har birimiz o'zimiz ustimizda ishlashimiz kerak. Har birimiz odamlarni tavsiya qilmoqchi bo'lgan odamlarga buyurmoqchi bo'lgan amallarga avval o'zimiz amal qilishimiz kerak. Chunki Alloh subhanahu va taolo ahli kitobning ulamolarini mazammat qilib marhamat qilgandiki, Sizlar odamlarni yaxshilik ezgulik ishlarga buyurasizlaru o'zinglarni esdan chiqarasizlarmi deb alloh subhanava taolo allohni kitobini tilovat qilib turgan holatda aqllaringdan ishlasani bo'lmaydim deb alloh taolo mazammat qilgandi shuning uchun kelinglar o'zimizni isloh qilaylik chunki yaqin kunlarda allohni izni bilan safimizga juda ko'p muhojirlar karvoni oqib kelyapti mana bu yangi kelayotgan muhojir va muhojiralar bizu sizlarda hijrat diyorida, g'urbat diyorida faqatgina fazilatlarni topsin, nainki qabohatlarni topsin. Kiyim kechaklarimizni turli tuman bo'lishligi, dasturxonimizdagi nozi ne'matlarni turli tuman bo'lishligini ko'rib, ularni ko'zi quvonmasin, balki bizlardagi islomiy axloqlar islomiy fazilatlar solih amallarni ko'pligi bilan ularni ko'zi quvonsin doim aytganmiz biz tojikistonga kelgan vaqtimizda muhojirlar ya'ni sizlar tojikiston kelgan vaqtlaringizda sizlardan oldin jihod qilgan tojikistonlik Mavaravun birinchi bo'lib jihod bayrog'ini ko'targan mujohidlar imtihondan yiqilib maydonda o'zingni qolgan deylar. eng og'ir kunlarni boshingdan kechirgan deylar afg'onistonga o'tgan kunlar esingizdan chiqmadi demak yangi kelayotgan muhojirlar yangi kelayotgan muhojiralar sizu bizda islomga xilof bo'lgan amallarni ko'rmasin ularni ko'zi kelib bizlardagi solih amallar fazilatlar sadoqat vafo hayo munkarlardan o'zini tiyadigan muhojir va muhojiralarni ko'rsin ular chunki biz tanlagan yo'limizda avval boshqa musulmonlarga namuna ibrat bo'lishimiz kerak jamoatimizni juda ko'p xonadonlari bor u xonadonlarda kamida bitta shahid bor balki ba'zi xonadonlarda 5 ta, 4 ta, balki undan ham ko'proq shahidlar berilgan biz juda ko'p shahid bergan jamoatmiz shahidlardan bizlarga yaxshi sifatlar omonat qolgan shuning uchun ham barchalaringizni avvalambor o'zimni allohdan taqvo qilishlikka buyuraman alloh va rasuli buyurgan amallarni qilaylik qaytarganlardan qaytaylik shu jumladan allohni yo'lida yurib man degan davo bilan gunoh qilishlikdan hammamiz allohdan hayo qilaylik va mana bu qo'limizga alloh taolo o'zini fazlidan bergan ba'zi bir imkoniyatlardan faqat dinni oliy qilishlik uchun istifoda qilaylik iste'mol qilaylik qo'limizga agar kasetalar tushayotgan bo'lsa sharitlar yoki mp 3 degan yoki boshqa kompyuterlar bulardan faqat va faqat aqidamizni mustahkam qiladigan qolalloh va qola rasul va shariat doirasidagi narsalarni ishlaylik nainki shariatga xilof bo'lgan aqidamizga xilof bo'lgan narsani eshitmaylik shuning uchun mana bu qo'lingizga tushayotgan mana bu alloh taolo tarafidan berilingan ne'mat bu ne'matni allohni roziligiga ishlatinglar har xil shariatga xilof bo'lgan filmlarni ko'rishlik yoki har xil shariatga aqidamizga xilof bo'lgan nashidalarni eshitishlik yoki botil narsalarga quloq solishlikdan Allohdan uyalaylik. Maloikalardan uyalaylik. albatta biz jamoatimizni o'ziga yarasha aqidasi bor xosatan musiqalar xosatan noshar'iy narsalarga qarashlikdan hammamiz allohdan hayo qilaylik va mana bu aytib o'tdik berilingan imkoniyatdan o'zimizni iymoniy ozuqalarimizni rivojlantirishlik uchun foydalanaylik o'rni kelganda shu narsalarni ham aytib qo'ymoqchimanki nashidalar haqida nashidalarni doimiy ravishda eshitishlik. Bu shariatda hujjat yo'q. Nashidalarni eshitishlik joiz, eshitishlikka ijozat beriladi, va lekin Qur'onni ham tark qilib, mav'izalarni ham tark qilib, buni eshitishlik va unga mukkasdan ketishlik Abdullah Izom rahimahullohning so'zlariga qaraganda kimda kim nashidalarga mukkasdan ketadigan bo'lsa, uning qalbiga Qur'on kirmaydi degan u kishi. Shuning uchun ham nashidalar eshitishda xosatan biz tushunmaydigan tillardagi nashidalardan juda ham o'zimizni ehtiyot qilaylik balki jamoat tarafidan tasdiqlangan jamoatni shar'iy lijnasi tarafidan ijozat berilgan nashidalarni eshitaylik va o'sha darsliklarni eshitaylik toinki iymonimiz mustahkam bo'lsin ro'baramizda turgan imtihon hovlisida imtihonlardan chiroyli o'taylik shuning uchun ham biz harakatni targ'ibot va nashriyot bo'limiga vazifa berdik. Kompyuterlar va boshqa mavizalarni eshitishlik qoidasini faqat va faqat mana shu targ'ibot va nashriyot bo'limi tasdiqlagan yozib bergan narsalar eshitilsin Bo'lmasa bunga qo'shimcha yoki man qilingan narsalarni amri ma'ruf va nahiyani munkar tarafidan tekshirilgan vaqtida agar shunday narsalar topiladigan bo'lsa, jamoatni barchasi kim bo'lishidan qat'iy nazar shar'iy jazolar qo'llanishligiga biz ularga yo'llanma berdik. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taoladan so'raymizki, barchalarimizni holimizni isloh qilsin, muttaqiylardan qilsin, Alloh taolo bizlarni muxlislardan qilsin. alloh taolo bizlarni ketkizib boradigan yomon qavmlardan qilib qo'ymasin alloh taolo safimizga kelyotgan kishilarni yaxshilarni keltirsin va ularga har bir amalda bizu sizlarni alloh taolo namuna va ibrat qilsin va eng muhim oxirgi eslatmam shundan iboratki farzandlarimizni tarbiyasida allohdan qo'rqaylik xosatan farzandlarni ichida bo'lib ham qiz farzandlarni tarbiyasida dayyus bo'lib qolmaylik hammasini shariatga muvofiq tarbiya qilaylik. Ularni Allohdan taqvo qiladigan, muxlisa va ulardan kelajakda islomga xizmat qiladigan hof Qur'onni hifz qiladigan hofizalar va olimalar, haqiqiy mujohida va muhojirlar bo'lib yetishiga e'tibor beraylik. Va aytib o'tdik, safimizga kelib qo'shiladigan kishilarga namuna bo'laylik va bir-birlarimizni haqqimizni ado qilaylik va bizlar uchun yana muhim bir nuqta shuki, hijrat diyoridagi bizlarni aka ukalarimiz, opa singillarimiz bizlarni vatanda qolgan tug'ishgan aka ukalarimiz hatto ota-onalarimizdan bizlar uchun yaqinroq ekanligini Alloh ko'zli kalomida ta'kidlaganini esdan chiqarmaylik. Chunki hijrat qilmagan har qancha qarindoshimizdan hijrat diyorida yurganlar bizlar uchun do'st, biz bir-birimizga albatta yaxshi ishlarda yordam berishimiz kerak. Barchalaringizni Alloh subhanahu va taoloni omonatiga topshiraman. Barcha mujohidlarning haqqiga duoda esdan chiqarmanglar va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi bir kun kelar bahor ochilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar bir kun kelar bahor ochilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar malomatga mahkum jihad qilsa kim keyin bilar haq kim kimlar majnunlar malomatga mahkum shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi e'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Urfonlik mevasin shu avlod ko'rar.